أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka yan uwa 'as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa ta mu tare da ku a wannan lokaci mai albarka ina fatan Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu a gidan aljanna domin ta Allah ya bamu dacewa da rayuwa mai daɗi duniya da lahira dan uwa da ya aure kamar da malam ya gabatar muna roƙon auren shi Allah ya sanya mashi albarka Allah ta'ala ya datar da su samun zuriya ɗayi ba da zaman lafiya a aurensu a yi haƙuri game da jira da yan uwa suka yi wannan ya faru saboda ban sani cewa darasin za mu yi shi tsakanin magariba da isha ba to ina fatan Allah ta'ala ya sa haka shi ya fa alheri wannan anguwa wannan ne karo na biyu da muka samu daman ziyarta da ganawa da waɗannan fuskoki masu albarka ma'ana mu ziyarce ku ziyara ba don wani dalili ba sai don haɗuwa irin na addini ina yi muku fatan alheri game da ƙoƙarin da kuke yi na sauraron wa'azi abinda nake mana addu'a baki ɗaya Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa kuma muke sauraro zan tunatar da mu tunatar wata zama a takaice a yi haƙuri saboda jira da aka yi da kuma yanayin da ake ciki ina ga kamar muna wani lokaci ne da ba a tsara jiran ba wadan zamani ake yi kawai na sha'awar haɗuwa da juna da ni da ku baki daya Allah ya ba mu lada babu abinda sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a cikin rayuwar mutane don haka ina so in yi sakon ga ɗaiɗaikunmu kowa a nan ya ji kamar da shi ake kuma idan ne magana iyali kowa ya ɗauka da iyalinsa nake idan muka yi magana mace ka ɗauka da iyalanka muke ko yara idan muka yi maganan sauran manyan mahalarta irin ku da masu sauraron mu kowa dai ya ƙaddara wannan sakon gare shi kawai ake yi kai tsaye Abin da zan fara tunatar da mu shine kowane mutum a matsayinsa na musulmi ana fatan ya yi rayuwa mai tsafta ta ikhlasi da imani kuma a ɗaiɗaikunmu kowa wajibi ne ya nemi ilimi idan ya samu ilimi ya aiki da shi kuma rayuwarsa ta amfani makusantansa Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam shi ne babban misali game da al'ummarsa wajen irin rayuwar da ya yi da mutane Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullah face ka zamanto rahama ga dukkan talikai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya ba tsayi ba addini babu kula juna babu yan uwantaka babu soyayya dan Allah babu zaman aure mai tsari babu saye da sayarwa bisa tsarin shari'a babu dangantaka mai tsari haka Allah ta'ala ya aiko shi kwatsam cikin wani irin yanayi a wata irin duniya aka ce zo ya kira su zuwa ga hanya managarciya Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyakkyawan hali mai sauƙin al'amari mai daɗin mu'amala tun kafin a aiko masa manzanci kyakkyawar shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine an sa masa muhammadu amin tun kafin zuwa saƙon musulunci ma'ana amintacce ne kuma ɗabi'arsa mai kyau ne yana girmama magabatansa yana zaman lafiya da makusantansa yana kuma kyautata waɗanda yake suke ƙasa da shi da wannan hali ne Allah ta'ala ya yi wa ɗabi'ar manzon Allah da halinsa kirari ya ce wa kala ala kulkin na kala خلق عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan rayuwa ta hali mai kyau na daraja na halin girma annabi sallallahu alaihi wasallam ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ni ubangiji na ne ya tarbiyata kuma ya kyautu tarbiyata kowanne kowane mutum so ake koyi da waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye wannan ya saka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya kusaci da mutanen da ba su da nagarta baya zama da mutanen da ba na kwarai ba shi dan adam kowa an yi masa hankalinsa ne hawa bisa hawa yadda tsawonmu ya bambanta tsawon yatsunmu ya bambanta haka hankalinmu da halayenmu ya bambanta wani ya fi wani hankali wani ya fi wani kyakkyawan hali amma abinda shari'a take kwadaitar da kai a matsayinka na mumini musulmi idan kana so ka yi rayuwa mai daɗi ta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk irin rayuwar da za ka yi ka yi ƙoƙari ka kana zama da mutanen kirki idan muka duba tarihi an gwada mana cewa yayin da dukkan sanci mutanen da suke mummunan aiki yayin da dukkan nisanci wani hali na saƙo yayin da dukkan nisanci abinda Allah baya so to Allah yana maka baiwa da wani alherin da zai same ka mu duba annabi Ibrahim alaihi salam kun ga dai babu wanda za mu iya ɗaukansa a matsayinsa na bayin Allah annabawa mu nuna irin karincin da Allah ya masa na dangantaka ta girma irin annabi Ibrahim shine baban annabi Ishaq annabi Ishaq shine baban annabi Yaqub annabi Yaqub shine baban annabi Yusuf hakanan annabi ibrahim shine baban annabi isma'il sannan daga zuriyar gidan annabi isma'il aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ubangiji ta'ala ya bamu labari ce falamma tazalahum ma ya'budun min dunillahi falamma tazalahum wa ma ya'budun min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub وكلا جعلنا نبيا ubangiji ta'ala ya ce yayin da annabi ibrahim ya nisanci masu bautawa gunki ya daina zama tare da su ya kaurace wurin da ake yi wa Allah shirka ya nuna baya zama da mutanen da ba na kwarai ba sai Allah ta'ala ya ce wa hamna lahu sai muka yi mashi sakamako muka yi masa baiwa muka samar masa da ishaqa da yaqub ma'ana ɗansa ɗan annabi ishaq a matsayin wata baiwa kuma muka sanya su annabawa kuma idan Allah yana kyauta ga annabawa domin ya ce ku yi sun yi kuma an ba da misali nisantan shirka da miyagun ayyuka ya sa an yi wa annabi Ibrahim wata falala ashe yanzu idan kana tare da waɗansu masu kutsawa cikin aikin sako idan ka samu ka nisance su za ka gyara imaninka idan ka nisantar da iyalanka da zuriyarka daga gurin da ake sako ka yi wa iyalanka kyakkyawar tanadi mu duba wani labari a cikin alkur'ani da zai ƙara zama mana misali ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa mutanen annabi isa da mutanen annabi dauda sun samu kansu a cikin wani irin yanayi da allah ta'ala ya bamu mu misalin su misalin nan ana bamu mu shine zan gwada mana kafin ma karanta mana ayar sun kasance da suna hana miyagun ayyuka ba su suka gaba a daina ba suna zama da mutanen sai suka dawo su ma suna aikatawa ina fata an gane misalin kai ne kana zuwa gurin da ake karta ko kana zuwa gurin da ake shan giya ko kana zuwa gurin da mutane suke yin caca ko kana zama a gurin da ake sabo ake zage-zage ake batsa tun kana kyamar abin a zuciyarka kana hana su kana cewa su daina tun ba ka saka baki har wata rin za a ji ka ba da gudumawa ka jefa bakinka a ciki من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ubangiji tabaraka wata'ala ya ce mana la'in ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalilin zalika bima asaw wa a ya'taduna an yi musu wannan la'anta ne saboda irin sabawarsu da kuma ketare iyakarsu bayan da za a yi a cikin al'umma a rasa masu ketare iyaka bayan da za a yi a cikin al'umma a rasa masu laifi da barna babu wata al'umma da ta rayu babu waɗannan dukkan annabawa da Allah ya aiko sun zo sun ga ana barna sun hana iya hana wasu abinda ya hannu ya hannu abinda bai hannu ba sun bar mutane da ubangijin da ya yi su al'umma da muke raye da su a yanzu ba za mu iya raba su da sako ba ba za mu iya raba su da ketare iyaka ba amma me ya kamata mu mu yi kar ya zamanto wajen sakon wajen ketare iyakar shine wajen zaman mu kar mu zamanto masu sakon masu ketare iyakar sune abokan mu'amalar mu bahaushe ya ce zama da madaukin kanwa shi yake kawo ni babu yadda za a yi ka zauna da mutum face ka tasirantu da shi ko da da sauraro ne ko da da sa bakinka ka yi magana ne ko ya canza wa zuciyar ka tunani da manufa ko kuma ma ka koyi abin ɗungurungun ka cikin cikinsa kanu la ta hauna an munkari sun kasance ba ta hana miyagun ayyuka fa'aluhu daga bashin za su fada duk mai zama a wajen karta in yana ki wata rana sai ya leka ya taimaki wani ya ce sa abu kaza zaka ci nasara a cikin abin da ake yi ko dala ne kake lekawa wata sai ka ba shi dama ka koya ma wani tun kana ki a cikin zuciyarka ala ayi halin duk irin barnar da ka tara ana yi ya to ba da kai za a yi ba duk irin barnar da ka ga ana yi ya zama baka cikin masu idan muna ci gaba da duba tarihi shin annabi nuhu ɗansa lokacin da aka yi ruwan tufana ba ku ga tasirin abokan zama yadda ya ki shiga cikin jirgin ruwan annabi nuhu ba alkur'ani ya mu labari da annabi nuhu ya kira shi zo ka kasance tare da mu iye yace ga wani kumfacin zai iya tsere da shi ya halaka ko ya tabbata ashe kasancewanka dan liman kasancewanka kusa da masu addini ba zai raba ka da aukawa cikin barna ba idan baka rabu da zama da miyagun mutane ba Allah ya ba mu misali matar annabi lut Allah ya ba mu misali matar annabi nuhu a cikin alkur'ani da annabawa suke zaune su ne mazajensu amma imani ya gagara gare saboda tasirin abokan mu'amalar su da tasirin al'umma da suke cikin su ashe idan kana kusa da mutanen kwarai kana kusa da addini to ba a raba kafa a ce muna bara muna karuwa mu'amalar addini ba a hada ta da sako fashe sai shedan ya rijaye ka mu duba wani labari annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya fi rayuwa da shi ya fi kula shi ya fi taimakonsa in ban da kakansa shine baffansa baban sayyidina aliyu shine abu talib amma yayin da abu talib ya zo suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kwadaitar da shi musulunci da kalmomi masu daɗi da hikima na wa'azi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausasawa ta soyayyar ya karbi musulunci amma sai abokan zamansa abokan hulɗarsa yana dab da zai karbi shahada sai ce masa yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib a fargabu a millata abdul muttalib sai ya girgiza kai sai yi ki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi iya kokarin sa amma sai ya girgiza kai sai yi sai ya a ƙarshe me ya faru da shi sai ya mutu bai imani ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ka ambata kalmar shahada ita kadai ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko wa anni rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isar maka amma bai samu yayi ba ana gaya masa in an jima sai wadan zo su batar da shi ina gana tuna mana dai wani bangare na tarihi da zai nuna mana cewa idan dai muna gwama rayuwarmu da mutanen da ba na kwarai ba a wajen zamantakewa to rayuwarmu tana iya gurɓacewa ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka koshi manzanci ya tare da saidina abubakar su saidina umar su usman su aliyu su sa'ad ibn abi waqas mutumacin ali ibn abi talib lokacin shi yaro ne sa'ad ibn abi waqas dukan su ba yara bane dukan su ba musulmai bane a lokacin amma da suka karbi musulunci imanin ya ratsa su kusa da addinin suka zo suka zauna addinin suka sa a gaba suka koyi karatu suka yi aiki da shi addinin suka sa a gaba suka dinga zama da junansu zama da mutanen kwarai kuma rayuwar ta yi nagarta mu duba wata kwadaitarwa mai daɗi da Allah ta'ala ya sanya mana ya zama abun tunani a cikinmu shine a cikin suratul fatiha bayan an gama yabo da girmamawa zuwa ga Allah da aka shiga addu'a sai aka ce ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim na'am siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai mu ce mi amin wato Allah ta'ala ya gwada mana kullum mu ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ba wanda baya son shirya da shirya kayan sayarwa ne da masu kuɗi sun saye ta mu mun nema mun rasa mu talakawa al'umma amma daga wajen wa take daga wajen Allah kuma Allah yana bada shirya gawa ga wanda ya so kar dan ka ga mutum batacce ka yi masa dariya ka aibata shi shiryar da ka samu daga waye Allah ne ba sai kai ba ka yi mamakin mutumin da ka gan shi a cikin shirya ka yi masa fatan alheri ka masa addu'a maimakon bakinka ya aibata waɗanda ka gansu a cikin bata Allah ya gwada mana kullum mu ce siratal ladzina an'amta alaihim ko hanyar waɗanda kai ni'ima zuwa gare su ma'ana Allah ta'ala ya yarda da su ya ba su ni'imar musulunci kuma ta zan albarka gare su muminai bayan Allah mutanen kwarai kullum addu'arka shine kasance daga cikin su kuma su ne waɗanda a cikin tanyar mu in mun ce assalamu alaina sai mu ce ni wa ala ibadillahi salihin kullum ana yi wa bayin Allah managarta addu'a cikin tahiya yanzu da kai isha'i nan kun masu ashe muna yi ma bayin Allah mutanen kwarai addu'a a kowane lokaci mu hana ka kwaɗayin zama mutumin kwarai domin addu'ar bayin Allah tana samun ka yaya ka zaɓar wa kanka lalacewa da ɓaci da barin hanyar shari'a wannan addu'a ta kuɓuta daga gare ka ba ka zama cikin ibadillahi salihin ba labari mai daɗi cikin alkur'ani ai wani bawan Allah mutumin kwarai da Allah ta'ala ya karɓe shi Allah ya ɓoye dukiyar 'ya'yansa sai ya ce mi wa kana abuhuma ubansu mutumin kwarai ne ashe idan kai mutumin kwarai ne kwarai din bai karewa a kanka Allah yana yin ma albarka ga iyalanka kana raye da bayan ka mutu shirya ta waye ta Allah ne idan 'ya'yanka ta ɗauka cewa dan kana tare da su kana musu fada kana lura da su kana sa su makaranta kana hana su fita to shirya ba a wannan take ba Allah zai ji tausayinka a matsayin bawan Allah na kwarai ya shiryar ba da iyalinka baka sani ba ka manta iyalanka za su je firamare suna zuwa filin kwallo suna zuwa tasha suna shiga kasuwanni suna bin kan tituna idan Allah ta'ala bai yi sa maka wata albarka da zuriyarka ba sai ka gama tarbiyar a gida titi ya lalata su haka ne ko ba ka ba ka sa ɗanka sakandare yarka ta gama sakandare ka tura ta jami'a ta je ta yi abota da 'yan mata masu sa wando masu son tsiraici masu son bayyana al'aura masu kunyar zama su musulmai ne a wajen sutura saboda mu saboda lalacewa da rashin kyakkyawar tarbiyya ko kuma rashin ɗabbaka addini saboda ƙarancin imani kafin ka ce wani lokaci yarka ta koyi shaye-shaye ko ta koyi yawo da maza ko ta koyi wani fasikanci ko mi dai ta lalace amma in kana cikin ibadallahi salihin Allah zai iya jin tausayin ka a inda baka nan Allah ya tsaya maka Allah ya yi wa kansa siffa mai kyau a cikin alkur'ani cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah baya gengedi Allah baya bacci a inda baka nan Allah yana nan a inda ka kwanta kana bacci Allah yana ma gadin ƴaƴanka Allah yana ma naka ruhin rai Allah yana ma gadin gangan jikinka yadda ba za ka zamo wani lalataccen mutum mutumin banza ba idan kullum za mu ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim karshen magana shine ne dairil maghdubi alaihim walal dallina wato ya Allah ta'ala ka tarshe mu daga aukawa cikin waɗanda kai wa fushi su aka yi fushi su ne yahudawa saboda ni misalin su shine misalin wanda ya samu ilimi aka karantar da shi saƙon Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso gare shi na gaskiya ya ji ya take ya ki aiki da shi to Allah yana fushi da shi ko a cikin lahira a cikin jahannama wanda azabar su ta to abin kallo tafi tsanani da muni su ne mutanen da suka san gaskiya suka ki aiki da ita duk mutumin da zai karanta alkur'ani da hadisi ya shiryar da al'umma a wajen wa'azi da faɗakarwa wallahi a hirgare shi abin tsoratarwa ne idan ya zamanto yana aikata wannan mummuna aikin ya zamo kamar lagwari ne yana aska wa mutane duniya amma yana kona kai shi shi ne a ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a masa azaba sai ta zamo abin kallo a wajen yan wuta shine kayan cikin sa zai zubo yana gewaya su a cikin jahannama kamar yadda dabba take gewaye turken tanji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan wuta gaba ɗaya za su taho kallo kamar kai ne ka je asibiti kan kana ciwo ko cikin kai yana ciwo ko kai wani abu sai ka tarar da an yi hatsari an zo da kafar wani ga kafar sa ga gangan jikin a gefe kaga sai ka ajiye naka jinyar sai ka zo mi sai ka zo kallo ana yi wani ko ba yi kaga baka manta da taka jinyar ba ba lafiya ka samu ba amma kaga wanda ya fi ka jinya haka ne ko ba ka bane to haka azabar waɗanda suka sani suka ƙi aiki da shi ya Allah ka tsare mu wala dalilin aka ce kuma banda batattu su da nasara ake bada misali a nan su ne wanda addinin su babu alwala babu tsarki babu lokaci ba abin karantawa ba a haddacewa babu guri babu lokaci babu ayyanawa in yau labi baka je church sati mai zuwa in baka je ba kana dai ne akwai ramu ko ne addinin da kuma za mu juyo da wato batattu cikin ko batattu su ne waɗanda suka zauna kawai suka miƙi kafa ba ruwansu da ilimin addini ya yadda cewa likita ba zai iya ɗinka riga ba domin shi likita ne ba tela ba ne ya yadda da cewa malami mai yi hudu ba a juma'a ba zai yadda ya masa tiyata ko allura ba saboda ba likita ba ne bai koya ba haka ne ya yadda da cewa idan ya karanta building engineering ba shi da alaƙa da electrical engineering amma bai yadda cewa addini idan ba a karanta shi ba za a iya shi ba kai ya ma yadda da cewa idan da masallacin nan kogi ne ba zai iya haye shi ba in bai iya ruwa ba aka ne ko ba ka bane amma ya yadda da cewa wannan musuluncin ya shigo ya yi shi ba karatu duk abin da aka faɗa na hukunce hukuncen tsarki da haila da jinin biki da janaba da duk abin da zai shafi mutum na karyewar alwala dalilin da zai iya sa taimama mi zai bata ta mi zai tabbatar da ita mi ke jawo wanka mi ke jawo tsarki ya yake lalacewa ba abin da ya dame shi abin da ya shafi iyalansa na aure da saki da zaman takewa ba abin da ya shafe shi abin da ya shafi azumi ba abin da ya dame shi sai dai gardama akan wata amma ba shi da matsala akan bincike kan hukunce hukuncen azumin abin da ake so abin da ba a so abin da zai karya shi abin da zai tabbatar da shi haka aikin haji da ina ake ɗauka aikin haji ina yake karewa ina da ina ake zuwa duka waɗannan akwai musulman da ba ruwansu da neman ilimin addini sallan nan ta gawa mahaifin shi ko ɗansa ƙaninsa ko matarsa za su mutu ya zo ya tsaya ya musu sallah bai masu san abin da ake faɗa ba bai iya wankan gawa bai iya sallar gawa ko ba ruwansa kuma inda bai ilimin boko ba zai ga kamar yana rayuwa kaskantacciya inda ba da wani jari na sana'a bai da ilimin sana'a zai ga ƙasƙantacce ne shi in dan siyasa ne shi bai da jama'a ko bai da bakin maganar jan hankali zai ga shi kaskantacce ne shi amma ilimin addini da ba shi da shi ba ruwansa kawai zai ji sahu a yi sallah shi yana ga da iman da na makusantansa da malami da 'ya'yansa da malami da matansa su ne ilimi yake wajibi a kansu ya manta da duk nassoshin da suka ce neman ilimi wajibi ne to ya bayan Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a cikin wannan idinar sirat al-mustaqim zuwa ƙarshe kada mu sake mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da digadigan mu akan hanya ta kwarai bari mu bada misali cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace duk wanda zai yi abokantaka da wani to ya lura ya nemi aboki na kirki domin za a tashe su tare ranar alkiyama kuma kowane mutum zai tashi ne akan addinin abokin salanin lahira ala dini kalilihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuma gurin zama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in zaka zauna ka zaba abokin zama na kwarai ka zaba abokin hulɗa mai gaskiya mai amana mutumin kirki kada ka zo ka kai kanka gurin mutumin banza kai alaka da shi hadisi mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana misalin zama da mutumin kirki mai addini mutumin kwarai bawan Allah na gari kamar misalin zama ne kai abokantaka da mai tilale akwai ɗayan abubuwa guda uku ka san mai tilale sana'a ce ta yawan kyauta inda akwai mai sai da tilale a nan ku tambaye shi a yau mutum nawa ya shafa wa kyauta amma in akwai mai shayi a nan ku ɗauka yau mutum nawa ya zuba wa nawa kyauta ba na ce sana'ar shayi sana'ar ruwa ba ce amma ina ba da misali ne da abin da aka fi sauƙin bayarwa to manzalar ta ce ko dai ya baka ko dai ka saya a wajensa ka ji ƙanshin abu ma'ana ya shafa maka ka ji ƙanshi ko kuma in kana zaune ko baka saya ba ko bai baka ba ko bai shafa baka ba za ka dinga ji shaƙe da hancinka haka ne ko ba ka bane ma'ana dai zama da mutumin kirki zaka koyi ka tasbihi zaka koyi karatun alqur'ani zaka koyi maganganu masu kyau zai gaya maka ana wa'azi a guri kaza ka je ka saurari abu kaza in ka tashi yin ta'addanci ko wani zub jini ko kashe rai ko za ka yi sata ko caca ko shan giya ko zina ko shan wiwi zai hana kai nesantar da kai aiki amma shi zama da mutumin banza abokantaka da mutumin da ba na kwarai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman zama ne a makera ba hana zama kama kila ba misali aka bayar ko dai tartatsin ba zai tashi da wuta ya kona ma riga ko kuma rigar ta kwashi wani baki na gawayi ko kuma ka ji shaƙe na hayaƙi ka tashi jikinka yana shaken hayaki haka ne ko ba ka bane ma'ana ko dai in kana zama da mutumin banza ka koyi zagin mutane ya zama su shine zauna mu zagewa ne sai ma an ka tashi mu zage ka ko ya zama to yana koya maka hassada na bibiyan mutane wane ya yi gida wane ya yi mota wane ya yi aure ko ya koya maka saba wa iyaye ko ya koya maka yawon banza ko ya koya ma wata ɗabi'a ala ayi hali in baka koyi komai a wajensa ba to ya koya maka ashar tunda shi ashar ba shi da makaranta idan ka rige masallacin yanzu ka ce kowa kare fita sai ya yi ashar kana ji akwai wanda ba zai tuno kwaya ɗaya ba saboda haka wato kaga ko ba wata makarantar da ka je ka koya amma in cewa aka yi mu rufe nan guri kowa sai ya karanta wata sura ɗaya mai ayoyi hamsin ko ishirin ko talatin a cikin mu na manyan mu da matasan mu akwai wanda ba zai fita ba sau da aka ya bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana zama da mutumin kirki a nan ta yadda za mu ɗauki misalin bakin mu ga cewa duk inda ka tarar da ɓarawo ba ranar farko ya buɗe gidajen mutane ya shiga ba sai ga zai gaba da wani abokinsa duk yana samun kuɗi ba dalili ya da tambayar sa hanyar samun kuɗi ya gwada mar ma jin daɗin kuɗin tukun yace masa ga inda yake samun kuɗi tukun zai ce mar yadda za ku inda akwai mai shan taba a nan ya tuna lokacin da ya fara ba haka kawai ya tsiri shan taba shi ɗaya a gidansu yana tari yana sha yana jefarwa ba yana zama da abokai koya haka wannan shan wiwi da ake yi wannan banga siyasa da matasanmu suke barin makarantu na addini da na rayuwa su bar wuraren sana'a su kima makarantar boko su tafi su hada cikin banga siyasa suna shaye-shaye sun mai da kansu yaran waɗansu sun fita daga tarbiyyar iyayensu ai daga wajen abokai ake samu ashe idan akwai tasirin abokin zama a cikin mu'amala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana to kowa ya kokari ya nemi abokin kirki wani labari mai daɗin ji sayyidina aliyu wata rana ya ce zai yi aure Yanzu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da ya san wace ce matar sayyidina ali ko ita ce fatimatu zahara yar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zai auri yar gidan abu labi hadisi cikin bukari manzo Allah ya mishi rantsuwa ce wallahi ba za ka hada yar makiyin Allah da yar masoyin Allah ba saboda ashe zaman zai iya kawa illa kuma idan muka duba sai kansa matar ka ce a ƙarƙashin ka za ta zauna kai ke ikonta amma annabi ce fa alayka bi zati din na hore ka da ma'abociyar addini idan ka auri wata makaryaciya yar kwalisa a neman yadda za ku rayu kawai za ku je ku fada cikin haram dan ita ko da halal ko da haram tana son rayuwa daɗi take so ta ji wannan duniyar daɗi ta zo ji ba ibada ba ba bin Allah ba kuma za ka samu ta zo ma da kayan kaɗe-kaɗe gidanka ko ba ka da hanyar da za ka rabu da ita saboda kana son ta har ta da kai zuwa ga hanyar Allah idan ta haifi 'ya'ya ta yi musu mummunar tarbiyya idan tana gidan ka yi aure ta hana abokiyar zaman ta zaman lafiya da ita da iyayenka sai reni da batanci ga juna da ita da 'yan uwanka sai gaba da aibata juna ashe ma abociyar addini da manzon Allah ya ce ka nema za ta ma rayuwarka ta kyau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya hore masa mar'atu saliha mace ta gari yace to falyattaqillaha fi shatr al-baqi amma shi rabin addini ya je kuma ya nemi rabin ai mace ba karamar alheri bane ko ga misali da za mu duba liman masallacin mu ce ba yi da aure ya za gan shi nan wace anguwa muke ba dukko a cikin to a ce sarkin ba dukko ko mai anguwa ba dukko tun da yake bai da aure kuna ga za ku sa balle a ce ka dura gaba ɗayanta ka ɗauka a ce waye sarkinta a ce to bai da aure ya za ka gan shi to kama ɗauke dalilin addini ashe shi aure yana ƙara ma mutunci har kai nan da muke zaune a nan duk da yadda ka take da laifi da kurakurai to ita ce ƙarin mutuncin ka wajen mu ga kimar ka daga waje to in ka tashi ka nemi ta kwarai su ma mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda halin ko ko muhimmancin zama da mutumin kirki aka fara daga iyaye aka ce ah, man ja'akum man tabdawna dinahu wa kullu fa zawjuhu idza ja'akum man tabdawna dinahu wa kulluhu fa zawjuhu wa inna taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadan kabira idan wanda kuka amincewa addinin sa da halinsa ya zo neman auren yarku ku auren masa Allah ya ji kan shehin malami a garin Sheikh Lawal Abubakar wata rana muna sauraron sa a Jos yana wa'azi yace idan iyaye kuka dawo aka ce idza ja'akum man tardawna nairahu yace to magana ta baci idan kuka dawo kuna cewa sai wanda kuka yarda da dukiyarsa da nairarsa da gidansa mai kyau za ku aurar masa da ya saboda yar ku ta samu hutu da jin daɗi yace to al'amari ya baci da kun fitnatin fil ardi fasadan kabira za ku samu fitina da barna mai yawa ƴaƴanku za su lalace a titi masu kuɗin za su aure su walakanta su wanda ku gan shi ba shi da kuɗi kasashe wataƙila lokacin dukiyarsa ce bata zo ba Allah zai masa arziki daga baya Allah shi san yadda ya tsara mashi wataƙila wanda ku ga kasashe a nan ne za ta samu imani gangariya ta samu aljanna wataƙila a nan ne za ta samu natsuwa da 'ya'ya masu albarka wataƙila a nan ne za ta yi rayuwa mai daɗi Ba ka ala ayi halin hatta a wajen aure ka nemi mutumin kirki idan mutum ya zaɓi mace ta ƙwarai yana tsammanin samun 'ya'ya masu albarka idan mace ta zaɓi miji na kwarai ana tsammanin za ta samu 'ya'ya masu albarka idan zaman ya zamanto duhu ne ya doki duhu fa sai a yi baki kirin to mun ga janibin aure da kewa kenan ko to kuma sai mu duba manzo Allah sallallahu alaihi sallam, wata rana ya fito tare da sayyidina Abubakar a damansa sayyidina Umar a hagunsa yake cewa haka za nubu as yawmal qiyamah abin da ya tuna min wannan shine ranar da na Umar Allah ya kara masa yadda aka soke shi jini ya fito a jikinsa kayan cikinsa ya fashe aka zuba masa abinci ya fito ta uwar hanjinsa sai sayyidina Umar ya gane cewa ranar ba mu kwana a duniya ya gaba da cutar ajiyar abin da ya yi, sai ya ce a yi sako zuwa ga Aisha yana roƙonta da Allah idan ya mutu yana so a ajiye shi a kusa da sayyidina abubakar a kusa da manzon Allah ma'ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya je Madina ya sani daga nan sai kabarin wa sai kabarin sayyidina abubakar a cikin ɗakin wa sai ya ce to bayan sa dan Allah zuwa ajiye shi da abubakar shi ko a jeren kabari so yake zauna da mutanen kwarai manzon Allah da sayyidina abubakar ku duba har bayan ya mutu sayyidina umar yana tanadin zama da mutanen kirki ya bayan Allah idan hankalin mu ya tafi muke zaben abokai da suke koya mana zuwa wajen bokanci da yawa daga cikin masu bokanci da wanda suke cin kasuwar sihiri da bokanci daga wajen abokai suke samun labari matarka idan ka barta da abokai na banza wala sai sun koya mata zuwa wajen tsubu sai sun koya mata shan maganin mallake miji sai sun koya mata son duniya sai sun koya mata kwaɗayi na rayuwa ta zata ce ita sai ta yi aikin gwamnati ita sai ta je ta yi digiri sai ta yi master sai ta yi phd sai ta yi professor sai ta yi emeritus sai ta faɗa ita dai sai ta ƙare a rayuwa ta samu duniyar nan babu ruwanta da samun lahira ana samun wannan tasirin a ina ne a wajen abokan zama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace a ranar alkiyama akwai wata inuwa babu wata inuwa sai inuwar Allah za a sanya mutane guda nawa guda bakwai a cikin su manzo Allah ce akwai wanda mutanen da suka yi soyayya dan Allah suka rabu da juna don Allah suka yi soyayya juna saboda Allah kuma suka rabu saboda Allah duk wanda ake ganin kake abokantaka da shi wallahi ya zama mutumin kirgi ne in kuka haɗu saboda Allah to za ku shiga inuwar ashin Allah ranar alkiyama amma yanzu da wani mutumin banza zai zo da aikin sabo na sihiri bokanci ko dabo dabo idan ka ba shi gurin zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hira kai yace man awa muhdisan wanda ya baiwa mai aikin saƙo mafaka ya ba shi gurin zama ana raba musu kamashin laifin tare kawai ka bada gidanka ake gidan jiya, ka bada wurinka ake gidan kallo ka bada gidanka abin nan yan fashi suke buya ko karuwai ka ba da gidanka ake tattauna abin da za a cutar da al'umma to za ka tarar da cewa kana da duk zunubin da aka iba a wannan wajen idan ba a baka daɗin zama da kai ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci guda uku a ciki ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce saman alkalbi kudin kare hadisi cin bukari marul bagi kudin karuwanci karuwa ta yi zina duk kudin da ta samu wallahi in ka ci ka cuta a cikinka ita ma karuwa in ta ci kudin ta cuta a cikinta zala ce wani lawanin kayan da kuma kudin bokanci ka ajiye shi a gidanka ka yadda ma idan ka je wajen sa karar sallah ta kwana arba'in idan ka tambaye shi ya baka labari kenan in kuma ka gaskata shi to ka kafirce sakon da manzo Allah ya zo da shi duka waɗannan hadisai biyu saboda inganci Imam Muslim ne rawaito su to yayi za mu yi mu kuma ce ma rayuwar mu mu dawo ga rayuwa da mutanen kirki a duk inda muka samu kanmu mu tabbatar da cewa mutanen kwarai su ne abokanmu idan da manyanmu da yaranmu mazanmu da mata musamman mu yara matasa a ce abokanmu abokan kwarai ne da wata lalacewar bata shigo cikin al'umma ba da kaɗan kaɗan ake shigar da al'ummar mu cikin bata da kaɗan kaɗan ake shigar da al'ummar mu cikin sabo da kaɗan kaɗan ake shigar da al'ummar mu cikin aƙidojin da suke zama musiba da kuma halakarwa ga imanin mutane inda kowa ya tsare kansa a wajen abokin zamansa na kwarai ne wanda za a tashe sa a ranar lahira shine masoyinsa shine majibancinsa wallahi da waɗansu ba su je filin kwallo ba kwallon nan an yi ta ne da a ɓata maka lokaci wannan da gajeren wanda wannan gajeren wannan ya gudu dama wannan ya gudu hagu suna bin wani abin da ba shi ma da suna ba shi da ma'ana kwallo baya ƙara ilimi baya samar da kuɗi a ɗan kallon sa sai dai wanda ya yi shi wanda ya yi shi ma sai wanda ja'ircin ya ɗaure masa gindi da gaske kuma ka zo ka sanya soyayya tsakaninka da kafiri a hana maka lokacin tilawa ka damu kai bakin ciki akan abin da babu hidimar Allah ta manzo Allah ciki kai farin ciki abin da ba musulunci ne ya ci gaba ba ka ji daɗi wani yayi arziki ka ji daɗi yau an kada wadansu haka kawai zuciyarka ta kullu abin da Allah baya so duk hikimar buƙatar burin a raba ka tarihin mutanen kirki a raba kada sanin sahabban manzon Allah a raba ka rayuwa irin tasu a raba ka da son malamai da mutanen kirki da kwaɗayin ɗabi'arsu a raba ka da zuwa makaranta a mai da kai katanga filin ƙwallo ko ba ka yi je kai kallo jikin rigarka cikin wayarka handset ɗinka duka dai a haɗa ka alaƙa da abin da bai da alaƙa da addini a cikin zuciyarka ko ba da aboki na zahiri ba to an ci nasaran raba ka da imaninka ya bayan Allah wannan handset ɗin yanzu inda kowa za a ce ya miko nasa a kalla wani ba zai bayar ba cikin wani akwai bulufin cikin wani akwai al'aura akwai hotunan mata na banza na batsa akwai hotunan mi duka me yake jawowa illar abokan zama da abokan hulɗa ku duba abin da ya cuci duniya na ibahiyya takaddumiya taharuriya da ake kawo alamiya a ce komai na iya zama halal a da gwamnatocinmu suna iya baka takarda a amince ma ka je ka buɗe gidan giya ba ruwan kowa wannan ke so ya je shawar da ba ya so ya bari amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ka je ka zauna amma idatul kamri ko da baka sha a ce kawai gidan shan giya ne gurin zaman ka ku tuna wani labari mai daɗi abu dardai ya zo cikin garin sham da ya zo cikin garin sai tuna wani hadisi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zama zai yi a garin ya zauna sai ya taɗe masallaci ya je ya yi nafila raka'a biyu ya ce ya Allah ina roƙonka Allah ka haɗa ni da zama da mutumin kwarai ya Allah ina roƙonka ka yassare mini zama da mutumin kirki ya Allah ina roƙonka sa in zauna da mutumin kwarai in ka yi wannan Allah ne baka makwabta na gari Allah ne baka abokan hulɗa na gari Allah ya baka abokan zaman na kwarai wanda ba za su ebe ka su kai ka filin bol ba wanda ba za su kai ka gurin shaye-shaye ba wanda ba za su gwada ma hanyar gidan rawa ba ba za su cusa maka ra'ayin san kallon rassalin ba ba za su cusa maka ra'ayi na san kallon fina-finai ba ba kwa ga yadda tasirin zamantakewa da mutane hatta sutura hatta magana hatta mu'amala tasirin zama yana yi a nan cikin mukab wake da rigar da ba a sata cikin kasar nan idan ka tafi lagos ko ka tafi ogun ko oyo ko osu musulmai ne yan uwan mama in sun yi taro ko ta ba musu ba irin namu bane haka ne ko ba ka bane kuma tasirin abokin zama ne yanzu idan ka dauki bature ka jibga masa wannan kayan nawa zai dinga dariya kenan yana kallon kansa a madubi shi rigar da zai samu kuma mun ganta sai muga irin kananan kayan nan ne da dattawa suke cewa mai sha'awan kafirci ne fi damuwa da su sai mutum yana da tsananin sha'awan kafirci sai ga riga ma irin tasu yake so ya sa magana irin tasu yake so ya yi tafiya irin tasu yake so ya yi kayan kallonsa kayan mu'amalarsa a nan sai a sa masu son duniya alamiya da ake cewa wai internationalism kowace ƙasa ta ce sai ta kai ƙasar da ta ci gaba duk ɗabi'a ce ta kasa zama a iya matsayinka ɗabi'a ce aka rarraba mutane taruriya mata suna neman yanci ba zaure su yi kungiya yan mata su yi kungiya su fito fili su yi jabi wahala ne niƙabi wahala ne ai shari'a ba ta wajabta ba to ta halatta duk waɗannan me ya jawo mana tasirin kusaci da kafire ne da kafirci ya bayan Allah ina jan hankalinmu da cewa addinin musulunci yana kwadaitar da mu mu zama mutanen kwarai kuma yana kwadaitar da mu mu zauna da mutanen kirki a cikin asbabu ziyaratul iman da wani malami ya kawo yace julusu ma as-salihina sababun ne min asbabu ziyaratul iman zama da mutanen kirki dalili ne da yake kara maka imani wani abu da yake sa ka zan mutumin kwarai shine karanta tarihin magabata yanzu idan ka ce nan ajin nan masallacin aji ne a rubuta maka tarihin imamu malik ma ya ishe ka imamu darul hijira imamu darul tanzil abu abdullah malik ibn anas in ka ce yanzu a gaya maka tarihin shehu usman ibn fodiyo da tsarin yadda ya gudanar da mulkinsa da jihadinsa da ilin littattafan da ya rubuta da abubuwan da ya karantar kaga wa mutanenmu da aiki ba tarihin sahabbai ba tarihin mutanen kirki ba a karanta tarihin magabata balle a koyi halin kwarai abinda mutane suka fi kwarewa su karanta labarin da bai da kai bai da gindi su karanta labarin da bai da iyaka labarin da lokacin da kake karanta shi ka san ƙarya ne kuma idan zama ne na kusa hatta kasa ɗin wallahi abokin zama ne rikoda abokin zama ne talabijin abokin zama ne ka nemi mutumin kwarai a cikin talabijin ɗinka ka saurari abin kirki a cikin rediyonka idan na sayi rikoda na sai kaset na sai batir na je na zauna ina jin gurmi ko kaya ko jita ko kuntiki ko molo ko kiɗan turawa larabawa ko hausawa ai kun ga gabata ya tabbata gare ni ina laifin a ce rediyon rediyonka wa'azi kake ji da shi inda yanzu ka je aka yi maka tafsirin a Abubakar Mahmudu Gumi tunda a Kaduna muke daga farkon sa zuwa karshen sa kullun kana zaren ɗaya kana saurara da Allah baka zauna da mutumin kirki ba ya tafi la'ira ma kana tare da shi illa yanzu zaka je kaka ce ka sayo kasar ɗin wa'azi ga nan garin kuna da malam Ahmad Algarkawi iyakar malami da ake masa kyakkyawan zato wajen yin wajen karantarwa da ɗabbaka abin da yake karantarwa idan kana magana in ka ga malam Ahmad Algarkawi sai kai masa fatan alheri ka juya kasar guda nawa kake sauraro irin nasa wannan jarabar da muke kalla da yaranmu da matanmu waɗansunmu lokacin da kake kallo ba ka san ƙarya ne gidan ba nasu bane sunayen ba ba nasu bane mijin na ƙarya ne matar ta ƙarya ne amma ya fi ma da ka saurari wa'azi ka kalli wani abin alheri idan ka zauna sai shedan ya sa ka barci amma in kana ga waccan ƙaryar da ka tabbatar ƙarya ce saboda munin abokin zama sai ƙarya ta yi ma daɗi gaskiya ta yi ma muni ya bayan Allah zama a cikin masallaci ba wuya yake ba mu liman yanzu idan ya dogon karatu magana muke idan ya makara bai zo gaggawa muke masa amma dabar gurin zaman mu yadda manzo Allah sallallahu ya hana zaman daba zaman bakin titi sahabbai suka nemi alfarma suka nemi dama a wajen manzo Allah yace to ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani da mummuna aiki ku dauke mummuna abu ku yi sulhi tsakanin mutane in ku kai kai ku dinga yin kalle kalle ku rinde harcen ku da idan ku da bakin ku mutane suna yi hatta wajen ziyara yan uwa sadar da zumunta kula abin da ya kamata ka kula babu abin da tasirin abokin zama bai da alaka da shi wannan harshen naka inda zai saba da zikirin Allah ya saba da karatun alkur'ani ya saba da alheri hadisi ya inganta inda za ka ɗaga hannu kana addu'a mala'ikun Allah za su ce sautun ma'rufin min abdin ma'rufi ya Allah ga wata murya sananniya daga bawa sananne ya Allah ka amsa mushi amma murya ta saba furza ashar da zage-zage da batsa da zagin mutane da gaza gani da gulma da annamimanci da ashar da batanci da hayaniya da ihu da harigido da bata wuri sai ka tarar in tana imam mala'iku ba da ita ba saboda ba saba da ita ba tare da kai akwai mala'iku guda biyu kowane lokaci ka sani amma wallahi zama da mutanen kirki yana sa aikin ka na alheri yawa to shi yasa na ce mana wannan darasin namu kowa zuwa gare shi ne kowa ya ji da shi nake idan ne magana iyali da iyalinka nake abinda za mu duwa yau waye abokinka abokin shawarar ka na amana na kunda kunna kwarai ne ina ne gurin zamanka ina ne gurin zuwanka in ka fita daga gida ina za ka in ka zo ka dawo gida suwa za ka tarar so ake in za ka fita a gida ka bar mutanen kirki gunda za ka je ka je ka tarar da mutanen kirki kai kanka ya zama mutumin kirki ne ya je waje gare su in mun fahimci darasin da nake kokarin na isar mana shine cikin gidanka matan kwarai ƴaƴanka mutanen kirki abokanka na gari kai da ka je gunsu na gari da Allah lalacewa da bata ragan mana ba duk abin da ake kira lalacewar tarbiyya da kuma lalacewar sana'a da lalacewar al'amura kai ta rashin tsaro da kashe rayuka da ake yi duk akwai tasirin abokin zama yadda muka dinga mu'amala da lalatattu suka lalata aka bata mana ƙasa da tarbiyya da al'umma aƙidu da fahimtoci da ra'ayika munana suka shiga cikin ranmu wanda suka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka zo ana fagamniyar neman maslaha babu tuba hanya mafi kyau ga kowane musulmi tuba zuwa ga Allah to idan mutum yana zama a cikin mutanen banza ya tasirance da su miye abin yi to kada ka ɗebe tsammani komin munin aikinka Allah ta'ala ya kira waɗanda suka yi nisa a cikin ayyukan laifi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah hmm. إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم الله يغفر كبرا Allah ta'ala ya ce ya ku wanda kuka nisa a cikin ayyukan laifi kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce at-ta'ibu min zambi kamar la zambalahu mai tuba ga barin zunubi kamar bai taɓa yi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an buɗe ƙofar tuba ta kai mahayi ya hau abin hawa ya yi tafiya ta kwana arba'in ko ta wata arba'in bai kure ƙofar tuba da Allah ya buɗe ba Allah ta'ala ya mana bushara cewa duk yadda kai nisa aikin laifi kada ku ɗaya mai tsammani da gara Allah wani abin da Allah ta'ala yake yi shine Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya Allah ka gafarta mana yan uwa mu yi kokari mu musuluntar da zukatan abokan zaman mu ba yanke hulɗa za ka yi da shi daga wannan darasin ba a'a musuluntar da zuciyarsa za ka yi domin abin da yake cutar ɗan adam in ji ibn alƙayyim a cikin zadul ma'ad yake kuma saurin kai shi ga bata shine abubuwa guda uku wadda mafiya yawan al'umma suna da shi na ɗaya shine kwaɗayi ko kwaɗayin abin duniya ko kwaɗayin saƙo ko dai kana kwaɗayin dukiya ka ɓata ko kana kwaɗayin more rayuwa kai ta yin saƙo ka manta ma da lahira ka kai kijin tsoron wuta kai ta neman dukiya ta haram ta haram ka tara ka cuta a cikinka kun ga kwaɗayin nan mummuna abu ne misalin da ya bayar ɗan annabi adamu bai bar aljanna ba sai da aka kwaɗaitar shi wata itaciya ko Allah ya hana shi cin itaciyar ya ci ko bai ci ba da ya ci itaciyar an fitar da shi aljanna ko ba a fitar da shi ba to wallahi idan ka hana zuciyarka san bin ranka to ka huta wannan shine abu na farko mu nisanci kwaɗayi da mu da abokan zaman mu abu na biyu shine girman kai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai shine kin gaskiya da raina mutane idan dai kana raina mutane a ilimin su kana raina mutane a ɗabi'ar su da mu'amalar su zaka lalace kun ga ilimin nan na boko wasu idan sun yi sai su ga duk duniya sun rena saboda suna da ilimin boko wasu sun yi turanci sun yi rubutu daga hagu zuwa dama sai suka kaman koyi ma laifi ne amma mafi yawan abin da ni nake kalla a boko shine ana koyar maka ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari baka bane boko za ka tarka electrical engineering in ka ga dama ruwanka da lantarki ka karanta astronomy ka fito amma ba ruwanka da ma ilimin taurari wani ya karanta zoology ya taho ya fada siyasa wani ya je karanta aikin banki ya zo ya fada aikin jarida haka ne ko ba ka bane shi boko in ka karanta ba ya ka dan baka shi ba babu dole a cikin sa shi za ko taro ɗan boko suke zai ci ta jawabai zai ta jawabai in sun tayi babu dan bakawa ko irin siyasar nan suka tare su ce za mu yi kaza za mu yi kaza in sun tayi suna yi dama ba suna faɗa bane dan za su to sabanin taron addini shi malamin addini in yana kan mumbari liman yana hudu ba to so yake yana sauka a mumbari shi ma ya al'umma shi haka ne ko ba ka bane idan malami yana wa'azi so yake yayi shi ma al'umma su dabbakawa da rashin dabbakawa shine bambanci to kada mu rena mutane dan mun fi su ilimi kada ka rena mutane dan ka fi su arziki kada ka rena mutane dan ka fi su dama ko hali rayuwa juyawa take kamar kabaki yau idan kana ga abin yana gaban ka gobe yana gaban wani wallahi idan ka samu mulkin duniya kana gwamna ko kana chairman ko councilor ko kana soja ko dan sanda kai amfani da damar ka ka walakanta wani to shi mulki da iko abin wucewa ne kun ga yadda nake zaune a kujeran nan to kamar kujeran mai aski haka mulki yake kana zaune ana maka aski idan da akwai masu jira me suke jira a kare ka tashi haka ne in an kare zaka zauna duk wanda aka zaba ya gama shekara hudu me saura saurawa kuma to kai a hankali girman kai din nan ko misalin da imil kai mai bayar shine ya saka shaiɗan. yace shi iblis ba zai sujjada ga annabi adamu ba yace ya za a yi shi daga wuta a yi wannan daga tabo kuma ya jada daga wannan rena wani ya bata kuma aka halakar da shi kuma yake duniya yanzu yake halakar da waɗanda suka bi shi abu na ƙarshe da nake jan hankalinmu a shi shine hasada rayuwa ita wannan hasada da ƙyashi ita take ita ta halakar da mutane zunubi na farko mafi muni da aka fara ne yayan annabi adamu da ɗayan su ya kashe ɗaya da ce la aktulannak zai na kashe ka sai ce la in basadda ilayya daka li tula ma ana rasul ilayya ilayka li aktulak illi akahullaha rabbul alamin sun yi wani ne akan sun nemi mace wannan ya samu wannan ya rasa ɗayan ya musa ƙyashi har je ya kashe shi baka duk abin da ka ga ɗan adam ya samu rabonsa ne rashin yadda da ƙaddara yana damun mu game da rayuwa wallahi abinda zaka samu abinda zaka samu ko ka mutu ba zan samu ba kuma ni abin da aka tsara min a rayuwar nan tawa zan samu wallahi ko na mutu ba za ka samu ba haka ne ko ba ka bane to rabar da an raba kowa da nasa ba za a baka nawa ba ba za a bani naka ba me ya kai mu fada da saba wa juna da kiyayya da rashin zaman lafiya akan abin duniya ko kyashi ko mugunta wajen bata zama takewa na abubuwa guda uku sun fi saurin kai a mutum cikin sabo na tuna mana su ne saboda mu'amalar mu na zamantakewa mu tabbatar da muna gyara junan mu yanzu abin da nake kaddara mana wanda yake zama a cikin mutane munana ya gyara su wanda yake zama a cikin mutanen ƙwarai ya haƙura da su shi ɗan adam kowa yana da hannun hagu yana da hannun dama kowa a duniyar nan yana iya maka daidai yana iya ma kuskure shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowace juma'a akan mimbari a wajen daurin aure a wajen nasiha da jan hankali yana cewa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a a'malina ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da miyagun ayyukanmu a da sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu ba wanda bai da nasa mugun halin kana zaune da shi lafiya kalau wata sai ga ya cika yaki tun yayi maka mummunan yayi maka mummunan zato yayi maka mummunan fahimta saboda haka mu dinga hakuri da juna a wajen mu'amala mu yi hakuri da 'ya'yanmu mu yi musu addu'a mu yi tarbiyyar su mu yi hakuri da matanmu mu yi musu addu'a mu gyara su mu gyara halayenmu mu kula da abokan zamanmu mu kyautata wa makwabtanmu mu girmama iyayenmu mu yi addu'a ma ƙasarmu da shugabanninmu manhajin ahli suna wal jama'a baya rabuwa da cewa Allah ya datar da shugabanninmu Imam Ahmad ibn Hanbal lokacin da suka kama shi suka daure shi suka walakanta shi suka tobarta shi da ya dawo yake cewa da yana da addu'a guda ɗaya wanda ita ne zai yi ita kadai a karba a duniya da zai ci Allah ya datar da shugabanninmu in ya so ya mutu sai aka wata tsinuwa da wata furza-furzan magana da hayaniya ba ta kai mu mu gyara halayenmu mu yi addu'a Allah ya gyara mana shugabanni muna gyara halayenmu Allah zai mu shugabanni na kwarai yanzu shugabannin nafsin Qur'ani da hadisi ya gwada ana ba mu su daidai da halayenmu da Allah matasan mu a filin ball matasan mu a gidan kallo yaran mu mata a gidan shaye-shaye da karuwanci na ƙarya da gaskiya mu al'ummar ma ofis suna ta cuta yan kasuwa suna algus waye yake wannan to so kake a wanke wani wali a zuwa dora ce kai kuma shine shugaban ka ya za ka jawo abu da kanka ka tona rami idan maciji ya fito kuma ka ɗauki makami maciji na kai masa kai kana kai masa duka idan ya sare ka yayi laifi wa ya tono shi idan ka kashe shi ba ka dora wa kanka aiki sai ka koma wani rami so haka mu gyara halayen mu mu gyara dabi'un mu mu mu lura da kanmu kowa a matakin su wallahi yana iya zama na kwarai kuma ya gyara mai kyau kowa a matakin su kuma yana iya lalata al'umma shi da kansa da zaran ka dauki kanka kai zababbe ne kai na kwarai ne ka kowa imani to ka gama wannan kidan ma sai an goka sa kaga ka jawo kanka sabo mai hukun gyara to wannan haduwa ce takaitacciya da nace zan takaita mu akan darasi guda daya ayi hakuri da makara da muka yi kuma a yi hakuri mun takaita darasin akalla dai na fito mana da sakon fili ko da ban isar da shi ba sauran malamai da limamai da suke kusa da ku zo su fitar mana cewa menene matsayin tasirin abokin zama a musulunci shin ashe zaben aboki na kwarai ma yana da amfani shin addu'a ma kai da al'umma tana na gari ina fatan Allah ya datar da mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira da ni da ku da sauran masu sauraro nesa da kusa Allah shi albarka ga rayuwar mu da iyayenmu da malamanmu da makusantanmu Allah madaukakin sarki ya saukar da albarka a wannan ƙasa tamu Allah ya kare mana rayukan bayin Allah na gari Allah ya tsare mana dukiyar mutanen Allah na gari Allah ya datar da shugabanninmu ya bamu na kwarai waɗanda suke kayi Allah ya sanya musu shirya idan ba za su shiryu ba Allah ya madaukakin sarki ya canza mana su da mafiya alheri Allah ya gyara mana halin mu ya sanya mu a cikin aljanna fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ba mu alheri الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ya sheik muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya saka wa malam da alkhairi kuma wannan wa'azi da malam ya ko da malam ya masa sura ni ma zan ƙara jaddada mashi wannan wa'azi bulaliya ce wannan wa'azi bai barka ba bai bar ni ba bai bar ta ba bai bar shi ba bai bar yara ba bai bar manya ba ya taɓo malamai ya taɓo ɗalibai ya taɓo shugabanni ya taɓo 'yan siyasa ya taɓo sadakona ya taɓo kowa da kowa saboda haka wannan ƙalubale ne zuwa gare mu ƙalubale ne zuwa gare mu ban uwa babu abin da yake mana a rayuwar nan iyakaci mu gyara mu idan muka yi la'akari da abubuwan da malam ya faɗa abubuwa ne waɗanda yake mun suka shafa ya shafe ka ya shafe ni ya shafe ya shafe kowa da kowa mu dinnan da muke cikin masallacin nan wallahi da za mu gyara halayen mu sai mun ga sanadiyyar mu Allah ya canza duniya wallahi mu dinnan muke cikin nan da ce za mu gyara halayen mu kamar yadda malam ya ce kowa ya zama wakili a wurin da yake idan kana sana'a ka zama wakili a wurin da kake sana'a idan kana gida ka zama wakili a wurin makwabtanka idan kana an duk inda kake ka zama wakili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da za mu gyara halayen mu mu da muke cikin masallacin nan sanadiyyar mu sai Allah mana Allah sai eh, sauka da alkhairi saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi abubuwan da ya sani daidai Allah ka ba mu lada da mu da shi gaba shi daya abinda kuma malam ya kuskure Allah ka yafe masa da mu da shi gaba shi daya sannan kuma muna wa malam fata da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala yanda ya kawo shi nan Kaduna lafiya Allah ya mai da shi gidansu lafiya su koma su sami iyalansu lafiya mu ma ga baki daya duk wanda suka halarci wannan eh, wa'azi domin tuna wato ma domin taya dan uwanmu Abdullahi nu murna ta karuwa ta aure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gidansa lafiya kowa ya koma gidansa lafiya mana mun tsaye da malam ne ba don koyo ba saboda dangane da wato mana halin da ake ciki in mu manta ba za mu ji ko a yau a rediyo ana faɗin cewa dokan nan ta karfe tara tana nan ta yan mashina kana nan to saboda haka mu a har kullum duk abin da za a ci maka mutunci to kai kauce zuwa gare shi ba gajinta ba ce ba ba dabara ba ce ba ba wayo ba ne ba ka ce a'a ni ba je ai duk ma abin da za a yi a'a ai mai mutunci ya shi ta kare mutunci shi amma wanda bai da mutunci shi ne ke zuwa shi ne mutunci muna fata Allah ya kare mu abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan Allah ya kawo mana sauƙin su daga ƙarshe za mu kira wasu mana limamin wannan masallaci da zai mara addu'a da fatan Allah ya mamu a auren albarka amana ada ka zona liman na nan malaran to idan baya nan na yi basa malam musa zai mana addu'a da malam ya karanta mana Allah ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya saka mashi da alkhairi a wannan aure da aka yi Allah ya sanya albarka a cikinsa Allah mai da su gida lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا حولنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سكر الخير الله يبارك فيك